Մոսկվայում այսօր փաթ կրկին հանդիպեցին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները այս անգամ իրենց ռուսաստանցի գործընկերոջ միջնորդությամբ։ Ինչպես եւ Արլինգտոնյան հանդիպման ընթացքում այդտեղ եւս հիմնական հարցերը վերաբերում էին հայաստանա-ադրբեջանական սահմանազատման եւ տրանսպորտային ու տնտեսական հաղորդակցությունների ապաշրջափակման հարցերին։ Եռակողմ հանդիպմանը նախորդեցին Միրզոյան-Լավրով եւ Բայրամով-Լավրով հանդիպումները, ապա հաջորդեց հայաստանյան եւ ադրբեջանական արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարների հանդիպումը երկկողմ ձևաչափով։ Մոսկովյան հանդիպման նախորդին խոսելով Գեղարքունիքի մարզի տարածքում հայկական ուժերի վրա ադրբեջանական հարձակման փորձի մասին Ռուսաստանը արտաքին գործոս նախարարության մակարդակով երկու կողմերին կրկին հորդորեց չդիմել սադրանքների։ Դրա նախորդ օրը Ռուսաստանի արտգործնախարարը հայտարարել էր, թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հայերին համոզում են Հայաստանից ռուսաստանյան զորքերը դուրս բերել։ Լավրովը երևի թե ազդվել է ԱՄՆ-ի եւ Եվրամիության դրոշներով ցույցանող մի խումբ իդեալիստների խոսքերից։ Նախքան Երակոմ հանդիպման վերլուծությանն անցնել Այժմ էլ մի փոքր խոսենք ռուսաստանյան արտգործնախարարության հայտարարությունների մասին։ Իհարկե, առաջին անգամը չէ, որ պաշտոնական Մոսկվան Հայաստանի դեմ սահմանային սադրանքների մեղքը կիսում է երկու կողմերի միջև։ Առաջին անգամը չէ նաև Հայաստանում ամերիկյան թխվածքներ, կենսաբանական լաբորատորիաներ կամ ինտրիգներ որոնելու ռուսաստանյան փորձը։ Իհարկե, շատ դժվար է մուտ սենյակում սև կատու գտնելը, հատկապես երբ այն չկա։ Ռուսաստանը ճարաճճի երեխայի պես սիրում է զոհի դեր խաղալ, նախ ինչ որ բան փչացնելով, ապա նեղանալով հետևանքներից։ Ռուսաստանը չի կատարում իր դաշնակցային պարտավորությունները, բայց ծանր է տանում, երբ Հայաստանը նոր դաշնակիցներ է փնտրում։ Կանխավճար է վերցնում մատակարարվելիք սպառազինությունների համար, չի մատակարարում այն, ապա վրթովում է Հայաստանի ֆրանսիական կամ հնդկաստանյան ռազմական տեխնիկա գնելու փաստով եւ այլն։ Բնականաբար միայն միամիտը կարող է կարծել, թե այս պահին հնարավոր է Հայաստանից ռուսաստանյան ռազմաբազաների դուրս բերումը առանց ծանր ռազմաքաղաքական հետևանքների, բայց եւ ավելի միամիտ պետք է լինել կարծելու համար, թե այդ ռազմաբազաները կատարելու են իրենց իրենցից ակնկալվող գործը։ Ինչ վերաբերում է երակողմ հանդիպմանը, նախ հետաքրքրական է, որ վերջին ժամանակաշրջանում թե միջազգային հանդիպումներում, թե ներպետական հայտարարություններում Հայաստանի արտգործնախարարությունն ադրբեջանական ագրեսիվ գործողությունների նկարագրման համար ավելի կոշտ ձևակերպումներ է օգտագործում, քան երկրի վարչապետը։ Վերջինն սպանդարան տարվող զոհի համակերպվածությունը ցույց տալիս հայկական պետականության կենսականությանը վերաբերող բանակցություններում, սակայն այդ զոհասեղանին մորթվողը լինելու է հայկական ողջ պետականությունը։ Մոսկովյան բանակցությունների արդյունքների ամփոփումից կարելի է եզրակացնել, որ հայկական կողմը պնդել է Արցախի ապաշրջափակման անհրաժեշտությունը, ինչի դիմաց պատրաստ է որոշ զիջումների գնալ Հայաստանի տարածքով Նախիջևանն Ադրբեջանի մնացած մասին կապող ճանապարհի տրամադրման հարցում։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը նշել է, որ շուտով կլինի հայ-ադրբեջանի ադրբեջանական պատվիրակությունների հանդիպում այդ հարցերի քննարկման համար։ Մոսկովյան բանակցությունների ընթացքում քննարկվել է նաև Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատման հարցը ռուսական միջնորդությամբ։ Բաց աղբյուրներից նախկինում ստացված տեղեկությունների համաձայն այդ հատվածներում եւս նախատեսվում է տեղակայել ռուսաստանյան սահմանը կամ խաղաղապահներ։ Թե ինչքանով նրանք կկատարեն իրենց պարտականությունները, զերծ կմնանք գուշակելուց։ Այդուամենայնիվ վերջին ժամանակներում Հայաստանի դիվանագիտությունում վերջապես սկսում է Երևալ ուժային տարբեր կենտրոնների հետ արտահերթ հարաբերությունների տրամաբանության ըմբռնումը։ Այն է, միջազգային հարաբերություններում չկան բացարձակ բարեկամներ։ Սեփական շահի հստակ ձևակերպումը եւ աշխարհակաղակական բևեռների հակասությունների հմուտ օգտագործումը դրանց հասնելու համար նույնիսկ ոչ ամենազոր երկրին կարող են թույլ տալ հասնել առավելագույն արդյունքի։ Վերջի վերջո, նույնիսկ աշխարհակաղակական շախմատադաշտում զինվորը կարող է դառնալ թագուհի, եթե ճիշտ քայլեր կատարի։